الله rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u istinu je vaša krv i, i vaši imeci i vaša čast sveta među vama kao svetost ovoga mjeseca u ovoj zemlji kao svetost ovoga dana nemojte se vratiti nakon mene stopama nevjerstva pa da ubijate jedni druge. Pojasnio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme o ome hadisu čast mu'mina i svetost njegove krvi. I to je od Jawami al-Kalim, od jezgrovitog govora koga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dobio od svog stvoritelja. Kako nekada je čast mu'mina kod uzvišenog Allaha te bareke ve taala veća od časti Kabe, Čast mu'mina kod uzvišenog Allaha te barak je otala je veća od časti Kabe. Kaže Abdullah ibn Amr ibn al As u hadisu koga bilježi ibn Maže sa ispravnim lancem prenosilaca. Rajtu nebija sallallahu alaihi wa wasallam je tuf bil Kabe wa huwa je kul. Ma atjebeki wa ma atjebe rihaki. ما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك دمه وماله وأن يظن به إلى خيرا Vidio sam, kaže poslanika sallallahu alaihi wa sallam da tavafi oko Kjabe i govori kako si samo lijepa i kako je lijep tvoj miris i kako si veličanstvena i kako je veliko tvoje mjesto kod Allaha tako mi uzvišenog Allaha čast mu'mina je kod Allaha veća od tvoje časti o Kjabo njegov imetak i njegov, njegova krv i da se o njemu ne misli nego dobro. Tako mi je Allaha rušenje kabe kamen po kamen, skidanje kamen po kamen je manji grijeh kod Allaha nego da se uvrijedi čast mu'mina i da se, ili da se prolije njegova krv. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Tabarani od Anas ibn Malik radijallahu anhu: "Men aza musliman bi haqqin, fa ka'annama hadama bayt Allah." uznemiravao muslimana bespravno kao da je srušio kjabu. I kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilježi imam Tirmizi i vjerodostojnim ga ocjenio šejh Albani. Od Ebu Hureyre i Ebu Said al-Hudrija radijallahu anhuma kaže لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن في قتل مؤمن لكبهم الله في النار kada bi svi stanovnici nebesa i svi stanovnici zemlje učestvovali u ubistvu mumina, Allah bi svi ubacio na glavačke u džahennemsku vatru. Kako da ih ne baci u džahennemsku vatru kada su se olahko ponijeli prema krvi mumina i prema njegovoj časti i prema njegovom imetku? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Imam Ibn Mađe i Tabarani i Bejheki sa slabim lancem prenosilaca od Abu Hurajre. Men e'ane ala katli mu'minin walau bi šatri kelime walau bi šatri kelime لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ko pomogne na ubijstvu muslimana sa pola riječi, sa pola riječi, doći će na sudnji dana između njegovih očiju piše onaj koji je izgubio nadu u Allahovu milost. Kako da on ne izgubi nadu Allahu milost kada dira u mu'mina, a on je dio muslimanskog tijela. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da su muslimani jedni prema drugima kel jasadil wahid idha shtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma kao jedno tijelo kada jedan njegov organ oboli pati cijelo tijelo od nestanice i temperature.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 I ne ubijaju onoga koga je Allah zabranio ubiti. I ne čine nemoral. A ko to učini dobit će e sam. A to je kako kaže skupina Selefa, to je dolina u Čehennemu. To je dolina u Čehennemu. Uzvišen je Allah Tebarak je o Teala kada spominje ubijstvo mu'mina spominje ga među najvećim grijesima. Pa kaže, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ako ubije mu'mina namjerno tako velika kazna pripada džehennemu pripada u kome će vječno boraviti i Allah se na njega rasrdio i Allah ga je prokleo i bolnu mu patnju pripremio. Pa uzvišen je Allah te barak je odala kažnjava ženu u džahennemu zato što je zatvorila mačku, nije je hranila, pa kako da ne kazni čovjeka zato što ubije mu'mina. Došao je čovjek Ibnu Abbasu kako bilježi imam Ahmed sa ispravnim lancem prenosilaca. Pa kaže Ibnu Abbasu, može li čovjek koji je ubio nekoga pokajati se? Pa kaže, ma šta pričaš? pa je to ponovio dva ili tri puta, a Ibnu Abbas uvijek odgovara, ma šta pričaš i šta pitaš? Kaže, odakle mu teuba? Ja sam čuo poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je rekao, doći će čovjek na sudnji dan, koji je ubijen, u jednoj ruci nosi svoju glavu, a drugom rukom drži svoga ubicu i kazat će, gospodaru moj, ovaj me je ubio, pa će reći uzvišeni Allah, te barak je o teala, te ist, o juzhebu bihi ran naru ti si upropašten i ti si sve izgubio pa će biti bačen u vatru žehennemsku. Kazao je vaš poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bileži imam Ahmed i drugi od Enesa ibn Malika Eba Allahu en jeđale li katili mu'minin teubeten Allah je odbio da primite obu od onoga ko ubije mu'mina. A u hadisu Ma'avije ibn Abi Sufijana radijallahu anhu, koga bileži imam Nesai Hakim, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, Kulu zembin asa i njugfer, illa ređule je mutu kafiren, a u ređul jaktulu mu'minen mutamiden. Očekivati je da će Allah svaki grijeh oprostiti, osim grijeha da čovjek ubije mu'mina namjerno. namjerno ili da čovjek umre kao nevjernik. Nije samo to, draga moja braćo. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bide Ibn Omer kod Abu Davuda i drugi a hadis je vjerodostojan. Men qale fi mu'minin ma laysa fihi eskenehu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal. Ko kaže o muslimanu ono što nije pri njemu, Allah će ga nastaniti u tekućinama koje izlaze iz, sta, iz tijela stanovnika džehennema, gnjoj, krv i slično tome, sve dok ne iziđe iz onoga što je rekao, to jeste dok se ne kotariše. I kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga vidiš imam tabarani, الربا اثنان وسبعون شعبة أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن من أربع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه Kamata ima 72 stepena. Najniži stepen te kamate je kao da čovjek opći sa vlastitom majkom. A najveći oblik kamate jeste da čovjek skrnavi čast brata muslimana. Pa je po ome hadisu koga je vjerodostonim ocjenio šejh Albani, skrnaviti čast muslimana veći gre nego općiti sa vlastitom majkom. A to je kod nevjernika i kod mušrika ružen čin, a kamoli kod muslimana. A znajte, draga moja braćo, da je po tome hadisu skrnaviti čast muslimana veći grije nego imate odnos sa vlastitom majkom. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Ibn Mađe i Tabarani i za koga imam El Muzdiri kaže da je dobar. Lezevalu dunja Lezevalu dunja ehvenu ala Allah min katli mu'min uništenje cijelog dunjaluka je manji grijeh kod Allaha nego da se ubije musliman mu'min. Uništenje cijelog dunjaluka. Pitan je poslanik s.a.v. u hadisu koga bilježima Mahmed o ženi koja klanja noćni namaz i posti danju ali uznemirava svoga komšiju, kaže je finnar. Ona je, kaže, odmah u džahennemu. Iako klanja noćni namaz, ona je u džahennemu jer uznemirava muslimana. A pitan je o ženi koja klanja samo barzove i nešto malo sedake daje, a ne uznemirava komšiju, kaže ona je u džennetu. Nije dozvoljeno muslimanu da plaši muslimana. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame u hadisu koga bileži imam Ebu Davud i Ahmed. La jehillu li mu'minin en juravuja mu'minen. Nije dozvoljeno vjerniku da plaši vjernika, da ga prepadneš nečim. A u drugoj predaji, omen rava muslimen Ravahu Allahu jevom el qiyame. Ako bude plašio muslimana, Allah će ga plašiti na sudnjem danu. Allah će ga plašiti na sudnjem danu. Ako nije dozvoljeno mu'minu da preplaši svoga brata muslimana, kako mu je dozvoljeno da ubije muslimana, da skrnavi njegovu čast, da otuđi bespravedno njegov imetak i tako dalje. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi Imam Ahmed, i Ebu Noajmu u svome djelu Hilije sa ispravnim lancem prenosilaca. Innal melaikete le tel'anu ehadekum iza ešare bi hadidetin ila ehihi. Meneki proklinju jednog od vas kada pokaže sa železnim predmetom na svoga brata. Dok si digao železni predmet na svoga brata, počelo je proklinjanje tvoje od strane Meleka. وإن كان أخاه من أبيه وأمه iako bio njegov brat po ocu i po majici, rođeni brat, dok si digao komad železa i upravo u njega počeli su meleki da te proklinju. Hatta jentehi dok ne prestane. Dok ne spustiš to nazad, meleki te proklinju. Jer otkud znaš da te neće namesti šeitan da ubiješ svoga brata muslimana. Bideže imam Ibn Hibban u svome sahihu da je jedan čovjek koji se zvao Zahir ibn Haram dolazio iz pustinje i prodavao u Medini. Pa je jednoga dana prišao poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa njegovih leđa i zatvorio njegove oči. Pa je rekao, pusti me, ko je to? Nije znao ko je. Kada je primijetio da je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme, priljubio je svoja leđa na njegove grudi. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi alaihi sallam, meni ješteri hadel abd Ko će kupiti ovoga roba? Pa kaže on, ja Rasulallah, idan, wallahi, le teđiduni kasiden, Kaže, ako me budeš prodavao Allahu poslaniče, ja sam bezvrijedan, niko me neće kupiti. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, وَلَاكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ غَالٍ Ti si, kaže, kod Allaha skup, zato što si mu'min. Pa kojim pravom može čovjek otuđiti metak mu'mina ili ga ubiti ili skrnaviti njegovu čast? Bileži imam Nesai i Tabarani od Abdullaha ibn Jarira al-Beđelija, da je poslao svoga sina na svoga slugu da mu kupi konja na pijacu. Pa je kupio konja za 300 dirhema. Bio je izrazito dobar trgovac. Za 300 dirhema je kupio konja. Pa je došao sa vlasnikom konja kod Džerira ibn Abdillaha el Beželija, koji je braćo primio islam 40 dana prije smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa ga je upitao za slugu, za koliko si kupio konja? Kaže, za 300 dirhema. Pa kaže on vlasniku konja, ali tvoj konj, kaže, vredi 400 dirhema. On koji treba da plati, kaže, vredi 400. Kaže, dobro, prodajem ti ga za 400. Ali kaže, tvoj konj vredi 500. Kaže, dobro, dajem ti ga za 500. Pa vredi 600, pa 700, pa 800 dirhema. Pa ga je prodao za 800 dirhema i Čerin mu je platio konja. Pa se je sluga razljutio, kaže, ja idem na pijacu, i trgujem da ti kupim što jeftiniju robu i ti dođeš nakon toga i preplaćivaš to. Kaže, znaš li da sam ja dao za a, e, prisegu poslaniku sallallahu alaihi sallame da ću činiti nasihat svakom mu'minu. Svakom mu'minu da ću činiti nasihat i ja sam učinio nasihat i kazio sam mu koliko vredi njegov konj pa sam mu ga toliko platio. Pogledajte, braćo moja, kako su se držali ahda i ugovora koga su dali Allahu te barake o kada, su, kada je uzvišen i rekao innemel minune ihve, vjernici su braća. Pa budite, draga moja braćo, braća istinska, i bojite se Allaha te barake o teala i znajte da ćete biti pitani na sudnjem danu za blagodat bratstva. Molim Allaha te barake o teala da oprosti imeni i vama. Allahu teala alen. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آت نفوس نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك